Liter rouwen was twee meter in deersnee. Daar was een waskom voor elkeen van die tien wijnkies. Hij het vijf wijnkies rechts van die tempel gezet en vijf links. Die waterbak het er rechts van die tempel gezet, aan die zuidste kant. Hieraan het die waskomme, die skoppe en die komme vir besprinkeling gemaakt. So het hy al die werk afgehandel wat hij vir koning Salome aan die huis van die Heere moest doen, die twee pilaren met die komvormige skuiwe, die kapitele boe aan die twee pilare, en oor die roosters waarmee die skuive van die kapitele boe aan die pilare toegemaak is, die 400 granate vir die twee roosters, een dubbele rij granate vir elke rooster waarmee die skuive van die kapitele boe aan die pilare toegemaak is. Hij het ook die 10 waaienkies met die 10 waskomme daarop gemaakt, die waterbak met die 12 beeste daaronder, die potte, die skoppe, die komme vir besprinkeling en al die toebehore van die heiligdom. Hieraam het het vir koning Salomo vir die huis van die Heere gemaakt van gepoleerde brons. Die koning het het in die omgeving van die Jordaan, tussen Sikot en Saretan, in kleivorms laat giet. Salome het al die goed op hulle plek laat sit. Daar is so baie brons gebruik dat dit niet geweeg kon worden. nie. Salome het ook al die toeristing vir die huis van die Heere laat maak, die gouden altaar, die gouden tafel voor die offerbrood, die kandelaars van suibergoud, vijf rechts en vijf links voor die binnenste heiligdom, die bloemkelke, die lampen en die gouden betouwers, die bakken, die skerre, die komme vir besprinkeling, die pannen en die vierbakken, alles van suibergoud. Ook die skarniere aan die dieren van die binnenste vertrek, die allerheiligste, en die aan die dieren van die voorste heiligdom was van goud. Nadat al die werk wat koning Salomo aan die huis van die Heere gedoen het, afgehandel was, het hy die gewijde gaves van David, sy pa, ingebring. Die zilver en die goud en die toebehore het hy in die voorraadkamers van die huis van die Heere gesit.